Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti tikėjimui, žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo Dievo baimingumą ir skaistumą. Tegu puošia jūs ne išorė, šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai, bet žmogaus širdies slaptuma – nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akise. Juk kadaise taip ir puoždavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve ir buvo klusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gerą ir nebijodamos jokių bauginimų. O ir jūs, vyrai, Supratingai gyvendami su moterimis, atsižvelkite, kad jos priklauso silpnesniai lyčiai, pagerbkite jas kaip turinčias kartu su jumis paveldėti gyvenimo malonę. Tada jūsų maldos nebus trikdomos. Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys tikėjimo brolius, gailestingi, nuolankus. Neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą, te ieško ramybės ir tesivėja ją. Mat viešpatie žvilgsnis lydi teisiuosius, ir jo ausys išgirs jų maldas, bet viešpaties veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakenks, jei stropiai darysite gerą? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Jų gazdinimo neišsigaskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdise viešpati Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmės, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą beje kūnų numarintas, o dvasia atgaivintas. Nužengęs žemyn, jis tąją dvasę skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė bestatant laivą, kurio nedaugelis, tai yra aštuoni asmenys, buvo išgelbėti vandeniu ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet maldavimas, kad Dievas suteiktų gryną sąžinę dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimų. Įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldus angelai ir valdžios ir galybės.